Baizu, zubeit manifestalde furtu erten den mesela frantzesez, uh, eh, erreban lista bat, zerrenda bat ematen da, eta hor, oh, jende duiten dira ustez zerbait lortuko duten. Mainan, eia, eh, bako behar da tratatu, uh, ikusi eta probosmenak egin, eta lortzen aldi denak, uh, ez da errez, uh, krisia den moran zerbait lortzea, eta, bon, normalki biharko manifestaldean ez da pondu funksionalari buruz zerbait uh, atlatua izanen, eta orduan uh, hor, hor nik uste jendek uh, nahazte dituzte gauza anitz, maluroski. Lege proiektu hori bizki-bizki lagia da, uste dut eh, jadanik esplikatua izana adela, zendako, baina eh, ara, eh, hori azten dut, eh, simpliki gauza bat, Da, uh, enpresa akordioak, izaiten alko direla, uh, langileentzat, biztan dena, txarragoak lan legea beno. Eh, eta hori, uh, ez da, etzen txekulan ikusi, eta eta ejan nahi du ebe enpresa bakotxean negoziatzen alko direla gauza batzuk eh, eta indarra jemana badakigu ez dela beti egesa enpresa txipietan, iparaldian ditugun enpresa txipietan adibidez eta be, horrek egin nahi du nagusiak inposatzen alko dituela lanbaldintza biziki biziki txarrak e, bere lang, langileak Hortako, pentsatzen dugu, biziki importanta dela biak mobilizatzia, baina eh, biak eta gero ere, e, nahi nahi dut, apirilian eta maiatzan, eta lege proiektua kendu hartio hotz.